جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله o beyti haram olan Kabe'yi kendisinde hac edilen haram ayı, zilhicce ayını, kurbanı ve ona takılan gerdanlıkları insanlar için maddi manevi bir kalkınma vesilesi kıldı. Bu muhakkak ki Allah'ın göklerde ne var, yerde ne varsa bildiğini ve Allah'ın şüphesiz her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. İ'lemû ennallâhe şedîdül ikâb ve ennallâhe gafûrur rahîm. Bilin ki gerçekten Allah azabı şiddetli olandır. Ve şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Peygambere düşen ancak tebliğdir. Çünkü Allah neyi açıklar ve kalplerinizde neyi gizlerseniz bilir. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا تفلحون De ki, pis olan şey ile temiz, haram ve helal bir olmaz. Pis olan şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri, Allah'tan sakının, ta ki kurtuluşa eresiniz. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Ey iman edenler! Size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken peygamber aranızda olduğu zaman onları sorarsanız size hükmü açıklanır. Allah onu geçmişteki sorularınızı affetti. Çünkü Allah gafur, çok mağfiret edendir. Halim, cezalandırmakta hiç acele etmeyendir. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu da sonra kendilerine verilen hükümleri kabul etmeyip Bu yüzden kafir kimseler olmuşlardı. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ne bahire, ne saibe, ne vasile, ne de hamdan hiçbirini meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a karşı yalan uyduruyorlar. Çünkü onların çoğunun akılları ermez. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve peygamberin sünnetine gelin denildiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter dediler. Ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler idiyse yine de onlara mı tabi olacaklar? Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Hidayete erdiğiniz takdirde dalalete düşenler size zarar vermez. Dönüşünüz hep beraber ancak Allah'adır. Artık o yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ya eyyühellezine amenu şehadetu beynikum idâ hadara ahadekumul mevtu hînel vasiyye hînel ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن iman edenler, birbirinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnasında içinizden adaletli iki kişi aranızda şahitlik etsin. Veya siz yeryüzünde başka yerlerde yolculuk ederken bu halde başınıza ölüm musibeti gelirse sizden olmayan, dininizden olmayan başka iki kişiyi şahit yapın. Eğer bu gayrimüslim iki şahitten şüphelenirseniz, namazdan sonra onları alıkoyarsınız da sizin teklifinizle Allah'a şöyle yemin ederler. Akraba da olsa buna bu yeminimize mukabil hiçbir bedel satın almayacağız ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. O takdirde muhakkak ki biz elbette günahkarlardan oluruz. الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين Fakat onların o gayrimüslim iki şahidin gerçekten bir günah işledikleri, yalan söyledikleri anlaşılırsa, bu takdirde haklarına tecavüz ettikleri kimselerden şahitliğe daha layık olan başka iki kişi onların o gayrimüslim iki şahidin yerine geçer de yine sizin istemenizle Allah'a şöyle yemin ederler.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 Artık Allah'tan sakının ve emirlerini dinleyin. Çünkü Allah isyanlarındaki ısrarları yüzünden fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.''